katorga ir tremtis į Sibirą ir sąlygos, kuriom ten apsigyvendavo nutremtasis, labai priklausė nuo jo socialinio statuso. Dvarininkija, net ir tokie kaip dekabristai, net jeigu ir buvo nuteisti katorgos darbam, vis tik gana greitai mm, na, neatsidūrė tokio jau beviltiškoj būklė, kaip tokie, kuriuos ten sužalodavo, išdegindavo kaktoj raides, Na, posakis ant kaktos neparašyta, tai katorgininko atveju parašyta būdavo. Galit pasididinti nuotrauką, pažiūrėti, kaip tai atrodė. E, kitas dalykas, kad dalis e, nutremtų jie tiesiog gyveno neįkalinimo sąlygomis. Čia politinius nusikaltelius dažnai tai liesdavo, ypač jeigu jie jokio ten teroro neužsiimdavo. Na ir na, bolševikų vadas e, Uljanovas Vladimiras Uljanovas, tai jis ten toj katorgoj pasirašė, išmoko, skaitė teisės, teisininko egzaminus universitete, baigiamuosius ir, ir diplomą gauti studijom. Algas mokėdavo nutremtiesiam. Neipatingai ten kažką, bet užtekdavo nuomotis, sakykime, kambarį ir, ir maistui na, visiškai. Dirbti nereikėjo niekur ir niekam, nebent patys norėjo. Na tai taip, sąlygos buvo įvairios. Buvo dar Rusijos tų katorgininkų eksperimentas, išgirdę, kaip puikiai Britam pasisekė su katorgininkais Australijoje, sugalvojo Rusai suras salą ir, ir apgyvendinti. Katorgininkais apgyvendino. Sahalino salą apgyvendino. Per Rusų-Japonų karą pusę Sahalino atiteko Japonijai, O vėliau ir, ir, ir visą užėmė pėdsakų neliko iš to nevykusio eksperimento. Bet šiaip jau taip, Sibiras 19 amžiuje įgavo sausos giljotinos pavadinimą. Ką ten nutremė, jeigu nepabėga, tai daugiau to žmogaus dažniausiai nemato. O ką vietos gyventojai? O vietos gyventojai, tai, aišku, jie buvo ne kažkokie ten tokie primityvai, kaip, kaip civilizacinių požiūrių, kaip Australijos aborigenai. Sibiras e, priklausė bent jau pietinis, dievas žino kokiom ten antikiniam skitų imperijom, vėliau tiurkų kaganatui, dar vėliau įvairiausiam mongolų ar, ar šiaurės Kinijoje susikūrusiam imperijai, e, pasiekia ten ir islamo visokios bangos. Na, bet kai kalbama apie Sibirą, dažniausiai turima omeny vis tik e, tundros ir taigos gyventojus, tai didžiausia plotų, plotų, jeigu teritoriją žiūrint. Ir daugiausia e, Sibirė daug kur gyveno avenai. Veną įgyja pagal savo genus tyrinėjant Šiaurės Amerikos indienai e, artimiausia venam, tai jie, taip sakant, bendrus protėvis turėjo iš, iš tenai, iš vidurio Sibiro, nukeliavo iki, iki ugnies žemės Pietų Amerikoje. E, prie e, Evenų tungusai arba venkai, na čia tokia, tos pačios tautos potautė. Medžiotojai, žvėjai, elnio augintojai, tokie žmonės, kuriem valstybė ypatingai buvo nereikalinga, bet tam tikrą supratimą apie valstybingumą turėjo. Rimčiausiai priešinosi ir ilgiausiai tai Uralo gyventojai, jau mano minėtos finų gentis, tai Hamsai ir, ir Mansai. Na, Mansis iš viso jo Sibiro graikais vadino, nes jų ten sofistikuočiausia kultūra, jie e, ko ne visos tautos metalo amžiuje gyveno, įskyrus visai Arktėje, nes o kuo tu ten lydysi tą metalą, kuo, kuo kuriansi ruonio taukais ar ką. Tai taip, bet nepaisant to, jam reikėjo, jam reikėjo šaunamų ginklų, parako, adatą, kauliniam galima siūti, bet su, su metaliniam žymiai geriau. Labai mėgsta ir mėgo, nes tai na, dažnai vienintelė priemonė greit sušilti arbatą milžiniškais kiekiais. Net sparus kaip ir indienai alkoholį, tai vėliau jau caro valdžia pradėjo drausti pardavinėti alkoholį vietos gyventojams. Sovietai tai buvo, na, ten tokia šizofrenija buvo. Viskas Sibirė perkama ir parduodama už, už spiritą buvo, bet degtinės parduotuvėse nėra. Per didžiausią šventes prieš naujus metus kokio šampano. Arba dar labai mėgdavo dvi šventes, tai spalio ta revoliucija ir ypač kovo 8, nes prieš tą šventes, na, atsiai dovanom, odekolonus ir, ir kvepalus moterim pardavinėdavo. Na tai jau ten vaikščiodavo, vis, na, vaikščiodavo, rap, rapodavo. Prakvipė rožėm, gvazdikais, kuo ten tik tai norite, porą, 3-4 dienas. Taip, alkoholis smogė, smogė sifilis, beje, džiava išnešiojama irgi ten, ten rimtai veikia. Nors ten tokie kaip raupais, ne, raupai nei vėjaropiai daugiau negu europiečių jų, jų nežudė. Na, dar Arktija e, Dėl to iš dalies yra tokai apgyvendinta. Kuo aukščiau šiaurė, tuo mažiau degonies. Ir, ir ten nepratusiam, negimusiam žmonėm infarktas ištinka 40 ir panašiai metų. Ne, negalima ten europiečiam ilgai gyventi. Visose tose ten Norilskose ir, ir kitokiose. Mm miestuose arktiniuose. E, dar tas degonės trūkumas veda prie to, kad taip, ten alkoholį pavartojus girtas žmogus būna skaido labai lietai 2-3 dienas. Tai šiuo požiūriu geros sąlygos prasigerti ir anksti numirti. Ką su dideliu pasisekimu vietos gyventojai, tiesą sakant, ir, ir daro. Iš e, tokių, kurie ilgai priešinosi ir daug problemų rusų kolonizacijai sukėlė, buvo jakutai. Na, jakutai ne visai Sibiro gyventojai, jie kažkada ten Mongolijos kaiminystėje gyveno ir kai pradėjo kurti Čingischano savo tą superimperiją, jakutam taip nepatiko, kad jie bėgo nuo mongolų kuo toliau ir kuo giliau. Na, vietą surado taip, įspūdinga. Jakutija arba Sacha, na, patys e, Jakutai save Sacha vadina, tai ten, e, ten kur žmonės gyvena, šalčiausios vietos iki 60 žiemą minus būna, a jie nieko gyvena ir kaip tokie klajokliai arklius augina. Na tie jų arkliai, tai žemaitukus tokie truputį panašus, tik, tik gal storesni, aukštesni, gauruoti tokie kaip meškos. Kavalerija iš tų tokių arklių nieko vežimais neprivežinėsi, bet pajodinėti galima, pieną, komisą daro ir valgo juos ten, nes mėsą augina mm, pakankamai rimtai. Na, aš pats esu buvęs minus 42, 43, tai įspūdžiai padaro, atvirai pasakysiu. Jis ne, ne taip toks šaltis jaučiasi, kaip pas mus, kad čia min, minus 8 ir, ir širpas krato. Bet e, na, spjauni, sušala seilės, ant žemės nukrenta, vandenį išpili, kaip, kaip dulkės tokias nu, nu, nubira, nu, su, sukrenta. Nuotikių buvo Ne, nu tai šiaip, <laughs> žinot, barzdą apšarmoja, tai gal nieko, bet kai, kai, kai nosėje esantis plaukai apšarmoja, tai truputį toks keistogas pojūtis. Ar, arba miegant plaukai prišalo prie, prie sienos ir ryte atsikėlus galvoju paraližavo, <laughs> nes galvos pakelt negaliu, <laughs> Trau, traukis skauda kažkas. Pasirodo šiaip čia tik tai šalčia, linksmas išdaigus. Tai taip, jakutai gana sėkmingai įsitaisė ekstremaliom sąlygom ir tiesą sakant, iš dabartinių Sibiro tautų jie daugiausiai perspektyvų, na, tai kad ten klestėti, bet išlikti turi. Mm, na, apie pusę jakutės gyventojų rusai įvairūs, bet, bet yra, ir, ir, ir, ir, ir vietiniai savo žodį ir balsą turi. Mm, iš tų, kurie priešinosi aktyviausiai ir, ir žiauriausiai, be kompromisų, čiukčiai daugybę anegdotų prikūrė apie čiukčius rusai ir man toks vaizdas, kad čia tas užsleptas, o gal ir atviras rusiškas imperinis ir sovietinis imperinis e, rasizmas. Nes nėra jie ten tokiais idiotais, kaip apie juos anegdotus pasakoja. Taip, žalios spalvos ne, jie nežino, ne, nėra ten aplink juos nieko žalio, niekada nebūna. Bet na, suskaičiavimo problemų turi, nes kiek pirštų, tiek, tiek ir skaičiuoti moko, o ką ten skaičiuoti arktai. Bet jie šarvus turėdavo, kiekvienas iš jų kareivis iš esmės, pakankamai žiaurus priešininkam savo, ten ypač korekam kliūdavo nuo nu, nu jų tokiai, tokiai pusiaus, na, nesu europėjusiai, bet, bet tokiai metisiniai mm, tautai. E, visiškai neveikia, jokių mokesčių nemokėjo ir mokėti nesirašė, iš principo, nes niekam nemoka. O kai e, tuos amanatus rusai įvedė vaikus grobė, tai jie tiesiog nurašydavo tą vaiką. Ai, paėmė kaip įkaitą, tai viskas. Jisai mirė. Ir su vaikais jie ten įdomiai elgėsi. Griežčiausia ten auklėjimo sistema iš vienos pusės. Senovėje net pilnametystai laukiant tėvas turėjo teisę kartą pabandyti nužudyti savo sūnų kad neatsipalaiduotų niekad, kad visą laiką įsitempęs. O jeigu nužudydavo, tai kam tokio reikia, jeigu nu, pernelyg atsipalaidavęs, kokia prasmė. O šiaip daryk, ką nori, eik, imk, gerk, šaudyk, niekas tau žodžio nepasakys. Kad ir keturių ir trijų metų. Išėjai, nu, pašersi varnas, kitas gims nieko baisaus. Tai, žodžiu, su čiukčiais ir susitarti ir kariauti buvo beviltiška. Kariavo 18-19 amžiai siuntė ekspediciją po ekspedicijos, bet ten jau, jau taip toli, taip sunku, kad kiekvienas kareivis tokią kainą kainavo. Na, sukišo apie šimtą, virš šimtą tūkstančių rublių uždirbo iš čiukčių apie 10 tūkstančių ir nusprendė, kad gyvena tegul jie kaip sau nori. Čiukčiai čia yra ta pati tauta kaip eskimai, na dabar nenoriu, kad eskimais vadintų Kanadoje arba Grenlandijoje, taip pat eskimai arba dar paprašiau inuitai. Skirtingos inuitų gentis. Na tai 13-14 amžiuje išpjovė vikingų palikuonis Grenlandijoje, tai jie ir, ir, ir Sibirė pasirodė kaip reikiant. Ir, ir pakariaudavo, ir paplėšikaudavo, ir papirataudavo, visku, viskuo jie ten užsiėmė. Tiek, tik, kad na, skaičius nedidelis šiukčių. Tai sugalvojo Gudru tokį sprendimą Rusijos imperijoje, kad šiukčiai nėra Rusijos imperijos dalim, bet jie e, yra tie, kurie nori iš šiukčių, e, yra Rusijos imperatorienės arba imperatoriaus pavaldiniais. O kad norėtų, tai jie primokėdavo ten vienam kitam. Už tą primokėjimą leiskite, čia pastatysime va, stulpą su, su dvigalvė ereliu ir kasmet prie to stulpo ten duosime, nežinau, po kilogramą arbatos. Ar ką nors tokio. Tai tokių atsirasdavo, pastatydavo, stovi ir stovi. E, tie stulpai nieko nereiškia nei čiukčiam, nei, nei, nei rusiam. O užklydusiam amerikiečiam arba britam, nes jie ten plaukio ir banginius medžiojo, ir prekiavo, ir ko tik tai nedarė, tiem e, pamačius tuos erelius, na, kažkaip išeidavo, kad tarsi čia Rusijos teritorija. Bet net žemėlapiuose Čukotkos pusėsalio nežymėjo iki 20 amžiaus, kad tai yra Rusija. Komunistai, aišku, viską pakeitė. Jie gaublio, taip sakant, mylėtojai buvo sugalvoję, kad iš Čikotkos galima užpulti Aleską, iš Aleskos Ameriką ir užkariauti visą žemyną. Na, tai ten prasidėjo visokie negeri dalykai, bet išliko, išliko. Čiukčiai kaip tauta. Bet ir išliko jam neapykanta. Tiesą sakant, visus azijatus ten čiukčiais čiurkom dar kokiu keiksmažodžiais vadina, visus idiotais laiko Tiesą sakant, ir lietuvis dar primokė irgi tokio keisto komunistinio rasizmo. E, kaip minėjau, su stačiatikiu skverbimusi buvo prastai. E, popai buvo tokie, kad nieko jie ten paaiškinti, išaiškinti ar patraukti į stačiatikybę negalėjo. Užtekdavo, kad e, pakrikštydavo. Ir gyvena dabar ten šamanas gali būti, bet jo vardas Ivanas, ten Jakovas ir dar pavardė Ivanovas, o tokių yra. Uh, O šiaip šamanizmas e, skirtingose gentise skirtingas, savotiškas. Šamanizmą baisiausiai persekiojo ketvirtam dešimtmetį Stalino valdžia, ta, tiesiog žudė šamanus, be, be jokių tenai teismų, be nieko. E, žudė tūkstančius. Na, tie, kur dabar likę, tai ten daugiau čia kaip čigonės gerai kortom būrė. Tai, tai šitie. Važinėja čia kartais į Lietuvą atsitrenkia iš naivuolio pinigų surinkti. Na, visiškai tų naivuolių negaila. Jeigu matysit šamaną, kokį duokit pinigų, kam, kam jums jau reikia, vis tiek pamesite ir dar ką negero padarysim. Na gerai, juokas juokais, bet e, Rusijos ekspansija, taip ją pasakė ir, ir Amerika, Vyto e, Beringo mm, Olando ekspedicija, bet Rusijos imperijos didžioji šiaurės ekspedicija beveik 10 metų rengė, plaukė, e, atrado Beringo sąsiaurį, sąsiaurį. Na, tarsi Rusija atsivėrė galimybę plaukioti paramą į vandenyną, bet paaiškėjo, kad nėra kaip plaukioti bazių neturi. E, Petropavlovsko Skamčiatka vienintelė bazė, bet ten taip nuo visko toli, iš jos, kad pasiekti žemyną dar turi, turi plaukti, nes sausuma ten jokio kelio, nei, nei, nei ta kelio, nei galimybių nebuvo. Na ir, ir tai vertė du žingsnius daryti, ieškoti kolonijų ar atramos punktų, punktų suprašau, šiaurės ramiajam vandenyne, arba skverbtis labiau į pietus, ten, kur galima įkurti at, tvirtovės, uostus, kolonijas arčiau Kinijos valdų. Ir viena ir kita davė savotiškus rezultatus. Na, įsikūrė, kaip žinote, Aleutų salose, Aliaskos pakrantėse, bei Kalifornijos šiaurėje, ten Fort Rosa pastatė. Šitą pardavė 41 metais, nes ten jau brendo link to, kad, kad gerai nesibaigs. Kodėl taip lengvai pardavė? Nebuvo kaip išmaitinti, taip keistai atrodo bet e, taip jau gavosi, kad e, ten, kur rusų tos valdos, niekur nebuvo normalios dirbamos žemės, kad auktų rugiai ar kviečiai dar. Mm, su dabartinė technika ir veisliam galima tą daryti. Tiesa, naudos iš to ir pelno jokios, bet, bet galima daržininkystę užsiimti, sakykime, Kamčiatkoje. Bet 18-19 amžiui valstiečiai rusų, jeigu jiem duonos nėra, nu, tai jie nesuprasdavo tokių dalykų ir mirdavo geruoju ir bloguoju, bet mirdavo. Mm, tokiu būdu gavosi, kad reikia vežti, dievas žino iš kur grūdus, maitinti ar ten tu, tuos telingitus ir rusus Aleutų salose, ar Petropavlovska, ar, ar e, Aliaskoje ar net ir toj pačioj Kalifornijoje. Jie bandė tą daryti, su ispanais prekiavo, bet e, gavosi, kad ta, ta, kaip verslo modelis labai nekoks e, prekyba su, su Amerika brangiakailius e, okeaninius žvėris kotikus išgaudė, mm, lysti žemino vidurį indienai nelabai leido ir nelabai mėgo. Ir, ir, ir buvo nuspręsta, kad kol nevėlu, kaip sakant, reikia, reikia iš ten trauktis. Ir, ir kaip jau anksčiau pasakojau paskaitose, ir, ir pasitraukė. Nu, tiesa, dar iš amerikiečių pinigų už tai pasiėmė. E, tas rusų ieškojimas atramos punktų o ir gamtinės sąlygos Amūro nuo Baikalo, tekanti Amūro upė kaip tokia magistralė rytų Sibirą, jį atvedė į kontaktą su Cinių imperija, su Mandžiūrų imperija. Tiesą sakant, už Uralo Mandžiūrų žemės prasideda. Džiodženių, Mongolai ir, ir, ir Mandžiūrai. Ir, na, tas skverbimasis, kol šiaip tik tai plėšikavo ir prekiavo, ten niekam labai nerūpėjo Kinijai. E, bet kai peržengė Amūrą ir, ir ėmė statyti tvirtinimus, tada jau susgrybo. Kilo pirmas karas Rusų ir, ir Cinių imperijos. Karų ir pjautynių buvo iki tol, bet čia jau toks rimtas. Nes ten mm, iš pradžių pastatė Bazino tokią tvirtovėlę, atšigavo kiną ir liepė neždantis už Uralo. Na, susirinko išsinežino, bet kinai savo nepastatė jokios įgulos. Na, tai tada sekančiais metais atvyko kazokų, 8,5 šimto beveik, su aštuoniom patrankom ir vieną mortyrą ir, ir pastatė. Galit pažiūrėti 28 skaitrę. Čia jiem ir vadovavo ten vienas e, iš Prūsijos kilęs vokiečių karininkas, tarnaujantis Rusijos sarui. Kitas, jis kaip ir kazokas, bet toks atrodo, kad iš Lenkijos ar, ar iš Lietuvos ten, ten kažkoks toks ten, iš buvusių belaisvių per vadinamą tvaną. Na ir, ir pasistatė daugiau mažiau europinius įtvirtinimus ir nieko mandžiūrai padaryti negalėjo. Du metus ten ir taip puldinė, ir šiaip yra naip, porą, du su pusė berods tūkstančio mandžiūrų kareivių žuvo, ir, o ta tvirtovėlė kaip stovėjo, taip ir stovėjo. Čia dargi vienas, tai gerai, puldinėja mandžiūrai, jos maitinti reikia dideliais kiekiais, 9 tūkstančiai. Na, nu, 9 tūkstančiai tai kasdien tris kart valgyti reikia duoti o rezultatai per du metus nuliniai. Baigėsi tuo, kad, kad numojo ranką į viską ir, ir buvo pasirašyta Nerčinsko sutartis, Amūro upė, tiksliau pusę Amūro, baseino, viskas, kas į šiaurę atiteko Rusijai, viskas, kas į pietus, Mančiūrijai arba Cinių, Cinių imperijai. Tas džiaugsmas tęsiasi pusantro šimto metų, toks sugyvenimas – kuomet rusam paaiškėjo, kad na, amūrą reikia viso. Tam, kad amūro žetise įsirengti ten kokius nors uostus. Priešingų atveju jų tos valdos ir Kamčiatkoje nieko vertas ir niekam nereikalingos. Kas tą parodė? Parodė paprasčiausias Krymo karas. Pirmą ant polibritų ten baisiai nevykusi Kamčiatką atmušė, o sekančiais metais jau nebelaukė, susikrovė viską ir bėgo pavyko prasprukti, pražiopsojo Britai, būtų pagavę. Na, ir tada jau bėgo, atplaukė į mūrą, prieš srovę toliausiai, na, taip giliai lindo, kad jau ten Britai pabijojo su savo laivais nežinoma upė, nežinant farvatario rusus vytis. Bet tai pasimokė, nusprendė, padarė išvadas, kad taip reikia, reikia šitų šitų mm, valdų ir, ir valdų, kad jos būtų abi kranto pusės Rusijai. Kaip tik tuo metu kilo antras e, opimo karas, beje, kadangi narkotikus čia žiūri į kairę ir dešinę visi tik legalizuoja, gal su, siūlyčiau, na kur Lietuvoje daugiausia narkomanų Vilniuje turbūt, tai pastatyti du paminklus – pirmą, pirmojo opimo karo didvyriam Britam, kurie neša narkotikus, kad laisvai Kinija visiems narkotikų būtų opima, skanaus gero. Ir dar vieną paminklą jau ir Britam, ir Prancūzam, nes ten dvi valstybės dalyvavo antrojo karo, opimo karo didvyriam. Jie, jie dar daugiau neša to opimo ir, ir taikos sutartį numatė, kad viskas. 60-ais mm, pasirašė, galima prekiauti legaliai visiems dideliais kiekiais, puikiu britišku ir truputį dar ir prancūzišku opimu. Na, tiesa, prancūzai ne, ne, ne tik kinam tą džiaugsmą atnešė, atnešė ir, ir indokinijai, vietnamiečiam, laosui. Kambodžiai, draškit, kaip sakant, mėlyje. Čia ne iš didelio piktumo Britai tai darė. Jiem paprasčiausiai labai trūko maisto pastoviai. Bengalijos regione, Indijoje, ten per antrą pasaulinį karą keli milijonai iš bado numirė, kai Japonai atkirto maisto tiekimą iš Azijos. E, tai jiem reikėjo maisto, ryžių daugiausiai. Na ir sugalvojo, ką galima atgal vežti. Iš Anglijos vežti per tolių ir per brangų, Bengalijoje ne kažin ką turi, arba tiksliau turi tą patį, ką, ką ir pietų Kinijoje, tai ir sugalvoja, kad ten labai gerai aguonas auga šio šiaurėje, jos gerai auga Afganistane, Centrinėje Azijoje, labai čia, čia ten Bengalijos, Bangladešo, nu, Tailandė auga, žodžiu auga, o Kinijoje nelabai gerai auga. Tai va, prisigamini opimą iš aguonų ir veži į kiną. O jau jie ten jį gražiai surūka, šiaip suvartoja visokiais būdais. Tiesa, visuomenė truputį degraduot pradeda, na, bet tai čia kinų problemos, ne Britų. Tai gerai, e, kur kinai, kur, kur opimas, kur Britai, o Rusai pasinaudoja ir paskelbė, kad atiduotų Amūro upės baseiną ciniai. Nu, privertė įgūną sutartim, kad atiduotų. Nes priešingų atveju blogai bus. Ir jie užpuls, prisidės prie antro opimo karo į koaliciją ateis. Ką tik patys nuo tos koalicijos gavę per sprendą Krymo kare. Bet išsigando atidavė. Pamačius, kad pavyko gabalą žemę pagriepti, 29 skaidriai galit pažiūrėti, tokia rusvai žalsvai nupiešta, nu, nu, nu iki pat, taip sakant, Amūro, e, visos upės, ne, nebe vidurupė. Tada po poros metų, na po poros metų Britai ir Prancūzai užėmė Pekiną. Sumušė mandžiūrus saubingai, ten, ne tas žodis, kaip sakoma. Nu, apiplėšė, ką galėjo, Na, nu, buvo dėl ko, nes kinai paliaubas lygšiai sulaužė ir, ir dėl to Britai palaikė turintis teisę išplėšti imperatoriaus vasaros rūmus, juos ten su, sunaikino tiesiog. Dabar turistus vežioja ir, ir dėl jų gailis. Na, gal ir gaila, ten buvo Kinijos barokas. Europiečiai pastatė 18 amžiuje, kad kaip Versalė viskas būtų. Tai liko kaip Pekinė, ne kaip Versalė. Mm, o, o jau mūšiai, mūšiai vyko Tai gerai, pėstininkus europiečiai išlavė, čia jau šnekų nebuvo, gali tūkstantis ten ir šimtą tūkstančių iššaudyti, šovinių, kad tik užtektų. Apie laivyną šnekų nėra, pirmavo. E, su artilerija, tai tas kinų džiovinto mėšlo ir molio pilis nušluodavo ten per, per keliolika minučių. Na nu, bet kavalerija, kavalerija, mandžiūrai, taigi ir Kinė užkariavo kaip raitelį, jų, jų aristokratija organizuota vėliavam vadinam, tūkstančiais. Ten, tuk. Na, tų susirinko prie Pekino 60 tūkstančių beveik. Atrodė jau ten sutryps tos, tos Britus su, su, su, su Anglais. Tiesa, tų Britų ir Anglų Kinijos tose va, opimo karuose dalyvavo na, 20-30 tūkstančių, jeigu visus suskaičiuoti. Vienoje vietoje tiek nebūdavo. Tai prie Pekino tam, tam mūšį iš viso. Žuvo, kiekgi ten žuvo, penki, man atrodo, Anglai ir, ir trys prancūzai. O tų iššaudė keturis tūkstančius likusieji išsilakstė, tarsi jų ten nebūtų ir niekas jų niekada nemat, ne, nebūtų matęs. Tai karas pasibaigė opimo Pekino sutartim su Prancūzija atskirai. Prancūzai beje kariavo ne dėl opimo, jie kariavo dėl to, kad e, kiniečiai nužudė e, misionierių vieną. Ir e, jų reikalavimas buvo, kad leistų katalikybę išpažinti kinam. E, kad leistų misionierinę veiklą, leistų bažnyčią statyti. Tokie kryžiaus žygį truputį rengia. O Britai taip, Hongkongo duotų nauja žemės vadinamas didesnį plotą, kad įsikurtų jau tas Hongkongas ten Britanijos dalim pasidarė. Uh, per amžius amžinuosius panašiai užrašė, na, tie amžiai amžinieji, ten 99 metai, bet kinų kalboje tai reiškia amžinybę. Na, tiek jau to, ten tas sutartis atidavė kinam Hongkongą ir, ir nežinau, ar labai kinė nuo to džiaugiasi. Mm, Hongkong, Hongkongo gyventojai nesidžiaugia tikrai. E, tai gerai, o rusai, jie kaip ir nieko dėti, bet jie ir prisiplakė prie tos sutarties ir pareikalavo, kad dar jam žemę duotų. Na ir um, gavo, gavo. Tai čia tos, kur tolimieji rytai Rusijos, Vladivostokas, jų pagrindinė karinė bazė ir, ir ten viso, viso rytų Sibiro pagrindinis pramonės, karybos, ko ten tik tai norit, administracinis centras. Ir galit va toj skaidriai gražiai pamatyti, kad iš rusų valdų prie Mongolijos e, į Vladivostoką ties, na, iš Čytos ar Nerčinsko katorgos – tiesaus kelio ne, nebuvo, toks, toks lankas išeina. E, buvo galima plaukti e, upėmis iki Amūro, tada Amūro upė iki e, Japonų jūros, tada iki Vladivostoko, daug vargo. Ir taip, po 50 metų, tai yra po kito kino tamsybę sublizgėjimą į Hatuanio arba bokserių sukilimą. Bokseriai nes jie kovos menus ten labai mistiškai valdė buvo, nepadėjo, pasirodo, šaudo tuos visus kunfų mylėtojus labai puikiai, labai gerai. Amerikiečiai šaudė, italai, prancūzai, japonai netgi prisidėjo, na, britai, su, su, tai kur jau čia be jų, da, da, dar ir 10 tūkstančių rusų korpusas sudalyvavo, vėl ta, ta pati istorija, pridaužė, iki Pekino atžygiavo, diplomatinį kvartalą ir katalikų kvartalą Pekinė išvadavo, niekaip ten tie Hatuani nesugebėjo nei vieno, nei kito užimti, nors tam diplomatiniam kvartalė tik viena sena patrankėlė buvo, bet už tai kiti šaudė, atkakliai ir, ir taikliai. Ir privertė pasirašyti bokserių protokolus, tai ten su tais protokolais visokių reparacijų, mm, e, Kinijos visiškas atverimas užsieniečiam, bet rusai išsireikalavo ir žuliai ėmė tą ir statyti geležinkelį Vladivostoką, o po to, ką čia tas tik Vladivostokas, taigi yra Kinijoje, tarp Kinijos ir Korejos puikios vietos, e, Dalni ir Port Artūras, arba Daljanas ir Port Artūras. Tenai karinė bazė, Rusijos ramio vandenino laivynas, geros sąlygos, geras klimatas. Ir Mančiūrijos, arba tas tra Transsibiro, arba vėliau Mm, rytų mm, Kinijos geležinkelis, jisai buvo pastatytas ir jis buvo pastatytas kaip eksteritorialus. Tai yra geležinkelis ir aplink jį e, viskas priklauso geležinkelio, kitaip tariant, Rusijos imperijai. Tai Harbinas e, tapo Rusijos administraciniu centru, Port Artūras su e, da, Daliniai Daljanų kariniam bazėm. Viskas vyko labai gerai ir, ir dar sugalvojo, kad geriau vyktų Rusai, kad reikėtų ir Koreją ir Mančiūrija, ir Koreja tiesiog aneksuoti, prijungti prie Rusijos imperijos. Ne tik geležinkelių. O tai jau labai nepatiko e, kitai imperijai, Japonijai, kurį ten gudriai išnekėjo, kad e, kol kas Rusija yra kaip tigras, kurio galva prie Baltijos, e, odega prie Japonijos. Ir jam labai sunku apsisukti. Pamatė, kad nesunku apsisukti. Ir ketvirtais, penktais metais, kaip žinote, kilo tas garsus garsus tuo, kad ne europinė valstybė europeizavosi taip, kad pasidarė modernesnė, bent jau technologijos srity, už atseit europietišką imperiją ir sumušė Rusiją. E, nepavyko Mandžiūriją Rusijai užgrobti, nei Koreją nepavyko užgrobti. Už tai Japonai su, su, sumušė Rusijos imperiją, labai drąsiai aneksavo, jau, jau, jau ir taip ten jų kišeniai buvusią Koreją, uh, septintais berods metais, o vėliau ir sugalvojo, kad ir Mandžiūrę reikia užimti. Jie ir užėmė, kai 12 metais kinų, cinių mandžiūriškoje imperijoje kilo sukilimas, demokratinis, nacionalinis, hanių, tikrų kiniečių sukilimas, dinastija žlugo, buvo paskelbta Respublika Kinijos, Na tai japonai priglaudė tą paskutinį imperatorių, Pui, padarė Mandžiūrijos imperatorium. Tiesa, ta Mandžiūrija buvo tokia, kad tenai kalba valstybinė greta Mandžiūrų japonų ir be japonų ten tas Pui, na, nelabai net ir su savo žmona galėjo daryti be, be, be jų leidimo. Mm, tai taip, kinų, <laughs> kinų arba cinių imperija buvo taip prispausta e, ir pažeminta, kad jos teritorija, dvi imperijos, varžėsi, kuriai turi atitekti Mandžiūrovo ta gimtinė ir tevinė. Kas ją užgrobs? Ar rusai, ar, ar japonai? Na, užgrobė japonai. O po to apetitas dar išaugo, nes čia dar reiktų pridėti 90 e, 5-6 metais, 1800, japonai jūrų karą skėlė su, su, su Cinių imperija dėl Korejos, bet baigėsi tuo, kad Koreja tapo Japonų protektoratu visa ir šiaurės ir pietų, ir dar jie Taivanį užėmė, pasiėmė savo. Iki antro, kaip sakant, pasaulinio karo ten laimingai daugiau mažiau išsilaikė, bet tiek jau to. Rusų ekspansiją sustabdė, taip sakant, Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos valstijos e, ir Japonija, o ne, ne, ne Kinija. Tuo tarpu Sibirė kas nutiko, tai galit pažiūrėti 31 lentelę ir matysite, bendras Sibiro gyventojų skaičius augo, augo mm, sparčiai, per šimtą metų, na, šešis kartus išaugo. Čia ačiū Stalinui su masiniais trėmimais, be jo sunku būtų, ačiū ir Brežnevui su ten tais visokiais prievartinių siuntimų specialistų į Sibirą, mm, Baikalo amūrės, amūro magistralės, e, ačiū militarizacijai, nes ten Vladivostokas ar Sachalinas būtent tam ir, ir, ir skirti kariuomenės kariuomenės bazės, nenuske, nenuskestantis lėktuvnešis Sachalinas. E, bet kaip tai paveikė Sibiro tautas, na taip ir paveikė, nuo nu 14 procentų. E, nors jų bendras skaičius kaip ir išaugęs, bet visgi nuo 14 dabar jie apie 4-5 procentus. Tai panašu, ko gero, į Indieno Šiaurės Amerikoje, JAV likimą. Tik tai panašu, bet ne visai. Indienai bent rezervacijos turi, Sibiro tautos nieko neturi. Nu, privačiai, ką jos ten gali žemės kažkokios namuotis atseit, tą, tą ir turi. Tuo tarpu rusų skaičius augo, augo, na dabar ten rusai, rusakalbiai 95 procentus sudaro. Na, bet, bet, dar yra vienas. E, šiaip jau tūkstantis, atseit, atsiprašau, milijonas e, šeši šimtai Arba man realesnis vis tik atrodo skaičius milijonas keturi šimtai. Ten matote, koks reikalas. Tom Sibiro tautelėms sovietai buvo numatę kvotas, vaikus, vaikų grobimą ir toliau tęsia privalomas mokymas, tai vaikus iš šeimų atima, nuveža internatus ir ten rusų kalba juos rusiškai mokina. Kai iš tų internatų galų gale paleidžia, jie jau ten nei tundroj, nei taigoj gyventi negali. Na, o mieste, o ką mieste, alkoholikų ir pajokos objektų būna. Ir ten ne, negali gyventi. Bet jie jeigu kas ką nors sugeba, tai tada jie gaudavo milžiniškas lengvatas, mm, nu kokias, išlaikymas čia vienas šoks toks, ten kažkokios piniginės pašalpos, o dar svarbiau, juos be kvotų visur priimdavo. Nori studijuoti užsienio diplomatiją kokią nors, studijuok, jeigu bent rusiškai moki. Nori teisę, būk teisininkas, nori dainuoti, dainuok. Tai, tai daliai gyventojų iš maišytų šeimų jam buvo suinteresuoti savo vaikus užrašyti, kad jie ne rusai, ar ten baltarusių ir ukrainiečių palikuoniai, o kokie jakutai. Tai, tai tokių yra daug. Mm, ir, ir na, ką ten be pasakysi. Kita bėda, kad iš tiesų iš tų mm, milijono šešių šimtų, tai šeši šimtai tūkstančių yra jakutai, jie ne visai tokie Sibiro gyventojai, mm, pri, pri, priklydė Saha tautybė. O dar apie pusę milijono yra ne kas kito vadinami buriatai. Buriatai tai tie patys mongolai. Čia Rusų imperijos išradimas, kurį beje ir Lietuvai taiko. Čia klieda visokias nesąmonės, kad lietuviai tai, tai, tai gudai. O mes va čia va, visi lietuviai esame išimtinai žemaičiai ir niekada jokios Lietuvos nebuvo ir, ir taip toliau. Tai jie ta, ta, tuos pačius e, blėnius ir apie mongolus pasakoja. Mongoliai iš tiesų kaip yra aukštaičiai žemaičiai, ten yra rytų mongolai, e, o iratai ir vakarų mongolai buretai. Nu tai va, tuos vakarų mongolus rusai paskelbė atskirą tautą, tai yra buretai ir yra ten trys autonominės visokie dariniai buretai, buretai tokia buretai vienokia. Nu, Na ir tų buratų pusę milijono. Tai atmetus mongolam giminingus jakutus, tiksliau jie gal ne mongolam, jie turkam giminingesni, turkakalbė, turkakalbė. Atmetus jakutus ir mongolus, išeina, kad tų iš Sibiro tautelių gyvena apie kokius 400 tūkstančių. Išmėtytų milžiniškai teritorijai, teritorijai, 12 prancūzijai, 13, kiek, kiek nori, tiek, tiek ir tilptų. Ir tie 400 tūkstančių prie 34 milijonų įvairiausių kolonizatorių. Na, Sibiras ne tik giljotina sausa, tai ir tautų kapinės. Taip pat 19 amžiaus sugalvotas pavadinimas. Na, paskutinė skaidrė, čia šiuo metu galite matyti užtrichuotą, tai rusų apgyvendintos rytis. Kaip matote, kolonizacija toli gražu nėra pasibaigus, milžiniškos teritorijos tenai nie, niekaip neįvaldytos ir ateitis jų, ko gero, priklauso nebe nuo Maskvos, o nuo Pekino svajonių ir gerų valių. E, šiuolaikinė Kinija, jie tą e, Narčinsko sutartį 17 amžiaus pripažįsta kaip gerai tinkančią. Nieko. Ne Narčinsko, Nerčinsko, atsiprašau. E, o štai Aigūną ir 60 Pekino sutartį, tai jie, jie žiūri taip pat kaip į visus sutarimus ir bokserių protokolus. Jie turi ten tokį terminą neteisingos arba ne, nelygios sutartis. Kinų ar hakim ir istorikų ir, ir visuomenės, tai yra neteisybė ir tai anksčiau ar vėliau turi būti ištaisyta. Na, taiso pamažu ten iš Putino žemės uh, į pietus nuo Amūro, Farvaterį, ten salas visokias, ne, nemažai, nemažai, ten, ten tūkstančiais, berods 2000 kvadratinių kilometrų kinai atsijėmė, bet čia, manyčiau, tik tai pradžia, kada nors jie dar atsijims. Dvi tokios imperijos 19 amžiaus tipo imperijos, ekonominės imperijos ir kolonialistinės imperijos, jos ramiai kartu neišgyvens. Spėčiau, kad ten anksčiau ar vėliau bus Taip, jos kol kas susivienijusios prieš visą likusių pasaulį, tik tai susivienimas ten toks nu, paistalų apie kažkada buvusi komunizmą ir neegzistavusią draugystę lygyje. Taip, jaučiu, kad mm, jeigu nemano, tai jų, jūsų vaikai pasižiūrės dar ten reportažą iš Mandžiūrijos. <clears throat> Gerai, leiskite šituo baigti. Nu, paskaitą, o tuo pačiu ir, ir šitą kursą. Sėkmės rengiantis egzaminam, sveikinu visus su artėjančiom nu, kalėdom ir naujais metais, ir nors atrodo, kad šįmet bus šventimas gerokai ramesnis negu pernai, na, bet svarbu, kad atšvestume. Taigi, viso geriausio ir laimėsim.